Die Heere het gesê, jy moet een kleipot gaan koop wat de pottebakker gemaakt het en in een wind gebak het. Jy moet een paar leiers van die volk en leiers van die priester sal neem en jylle moet na die Benjen noem vallei gaan wat na by die potskerfboord is. Daar moet jy hard praat en sê wat ik voor jou zal sê. Jy moet sê, konings van Heda en mensen wat in Jerusalem woon, jylle moet luister na wat die Heere sê. Die Heere wat oor alles regeer, die God van Israël, Say ik zal dit nou sleg laat gaan met die mensen in hierdie plek. Elkeen wat oor wat gebeur, zal dit niet kan gloeien. nie. Dit sal gebeur omdat hulle weggegaan het van mij. Hulle het hier die plek ontwee en hulle het hier weer ook offers gebring vir ander goede, goede wat hulle en hulle voorvaders en die konings van Jeda voorheen nie geken het nie. En hulle het hier baie onskuldige mense doodgemaak. Hulle het ook die offerplekke van Baal gebouw om hulle seens te verbranden dit was brandoffers vir Baal. Ek het nie gesê hulle moet dit doen nie, ek het nooit aan so iets gedink nie. Daarom sê ek nou, daar sal het tyd kom wanneer die mensen niet meer hierdie plek sal noem, Toofit, of Ben en Noem Vallei, nie, hulle sal dit Moord Vallei noem. Die mensen van Juda en Jerusalem het plannen gemaakt. Ek sal hulle plannen hier breek soos een mens een kleipot breek. Ek sal hulle vijanden bring om hulle met zwaarde dood te maken en ik zal hulle dooie lichame hier laat lees, zodat die voels en die wilde dieren dit kan vreet. Mensen zal bang word wanneer hulle hier die staat zien, en hulle zal vlijt. Elkeen wat dier die staat loop, zal bewe en vlijt omdat die vijanden die staat zo so verwoes het. Ek sal vijanden bring wat die mensen van die staat wil doodmaak. Die vijanden zal rondom die staat wees, en niemand zal uit die staat kan komen. Dan zal die mensen van die staat hulle eie kinders en mekaar begin doodmaak en eet. Jeremia, je moet die kleipot breek. Die mensen wat saam met jou gegaan het, moet dit zien, en je moet vir hulle sê die Heere wat oor alles regeer. Sê, Jeremia het die kleipot gebreek en niemand kan dit hier maak nie. So sal ek hier die volk en hier die staat ook breek. Hulle sal hier in toe vir die mensen moet begraven wat sterf, want daar sal nie meer ander plek wees om grafte te maak nie. Dit is wat ik zal doen met jullie stad en met die mensen wat hier woont. Ek sal hulle soos toofit maak. Die vijanden sal die huise in Jerusalem en die paleise van die konings van Jeda verwoes soos hulle toofit verwoes het. Die huise en die paleise sal onrein word. Die mensen van Jerusalem en die konings van Jeda het op hulle huise se dakke weer ook offers gebring vir die son en die maan en al die sterren, en hulle het daar drankoffers uitgegooi vir ander goede. Jeremia het teruggekom van toofit. Die Heere het om daarna te gestuur om een boodskap te brengen. Jeremia het op die oopstuk grond voor die tempel gaan staan en voor al die mensen gesê, die Heere wat oor alles regeer, die God van Israël, sê, die mensen van hierdie stad en die ander stede hier nabij was hardkoppig, hulle was niet gehoorzaam aan mij nie. Daarom zal ik al die slechte dingen laat gebeur wat ik gesê het.